نعم maganin cewa a sadar da da sallah wannan ba wani nasi da nuna haka ka irin cewa a gida ka da ita kai sallah ba a cewa dole nan inda kai sallah da zaka tafi kai sallah wannan shi cewa hadisin ammar ya nuna cewa ya wato mutum ya nuna cewa bai yi wanka ba har yi sallah ka kuma daga baya annabi nuna in zai ce amma ga yadda zai ba tare da cewa kuma ya yi wanka ba cikin hadisin wannan nuna da mutum ya ce amma shi kenan ba sai ya wanka ba inda kana da muka fara karatun da baka wannan tambayar ba tunda a cikin yin bayani cewa malamai sun yi sabani yake kuma ma suna hawa da wankan ne gaba da koko suna halatta yin sallah ina shi dan ka san mai tsari ka baya kadan za ka fahimto abin da muka faɗa a wurin sabanin malamai kai wannan shi alhamdulillah ibada a tawakkul haka ya shi dalili abin da yake nufi da wannan ka'ida wato ibada mutum baya fara ta kai sai ya samu dalilin da yake yi ba wai mutum zai yi kai bane ba daga baya nemo dalili duk ibada daga gina ta ba bisa dalili da ta ba da ake nan kun gane ko ba haka ba ya halatta ka kawo wani tsari na ibada sai in kana da dalilin da yake a yi sawa'un wannan ibada din za ka kawo ta ne ta fuskar asalin ka ko za ka kawo kaifiyarsa saboda don ta iya abu an shar'anta maka shi ka yi a shari'ance amma kai kuskure wajen kaifiya ba tare da ka samu da da ya kai sunan kaifiya ba to lokacin nan ka iya samun kuskure wajen wannan kaifiya din da haka ba za ka ɗauka kaifiya da ka kawo ta zama daidai ba an gane duk mutum ne je kasuwa ya so shinkafa kwano ashirin da ya zo gida ya auna kuma sai ga hawan kwano na gida ta zama ashirin da biyar ne ne hukuncinsa ne hukuncinsa ba kuma ya kansa da yi kasuwa ba shi aka ba shi na kwanon ba yake kwanon a haka yana gani abin da yake bukata wajen kasuwanci a samu mai kuma da mai sayarwa ga kuma haja kuma kai wanda za ka sai haja ka ganta da idan ka ko an bayyana maka siffarta kuma kai wanda za ka tsawar da haja an ba ka kuɗin ka gani ko an bayyana maka tafsir kuɗin ka san ba yayin da zuwa magana kan da ta kai ka sai abu kwano a ashirin da kwanan dan ka tsaya wani amma ka gida zama a ashirin da biyar da kwanan ka gida ne ya kwanan ka gida ne dan ka kai amma sun gudu a iya san ne sai maka ba ka da wani da laifi a yakan wannan Thank you. a to amma dai ai in dai ya samu tabbata ba a wajen awa ka yi kuskure ba wani abu da ake za a yi kuskure har na kwano da kara masa babbanci kuma ne ka a kowa ka samu tsakanin kwano ka sa inda na ke gida da ya amfani da wannan shi sa ne matsayin kowa da qurani ya halittu kamar da qurani sai kawai ba wai zan kamun Qur'ani ka ba abin da ka zaka ce kawai kalin ko da Qur'ani ba matsayin kullun da nan ba kullun kamun da Qur'ani magana cewa kawo Qur'ani ka dafa kai wannan shine ran kai wannan bid'a ne ba shi sai ya mutu shi an magana akan jana'a cewa idan mutum ya shanin yaran da kowa a tsada mace da harin a abin da wanka sai na ga mutumin wasa shi da kanka idan har mu shi sannan abin da ya yana da zunubi shi su da zuwa ga Allah al-islam wanda zai kuma su inganci cikin zantukan malamai haramun ne don ubangiji ta ala ya ce wanda zina mu da surutun wasu yin illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum mummunan da gari su ne wanda suke kare al'aurarsu ko da matansu kadai ko kuma koyi can gaba da Allah ce kuma duka za wa ra'azan ka fa ila ka hul azu wanda duk ne biyan bukatar ka ba ta hanyar matarsa ta aure ba ba ta hanyar koyon ka ta hanyar wanda ya wata daga gaban sa har mali ya fita gaba ba ta saba su ba kuma sai yanga wuce ba abin da ya zama ke tarbiya kar Allah sai ya tuba zuwa ga Allah don Allah ya yi masa na'am bismillah Mm.

wannan yalwatawa ne cikin harshen hausa na cikin harshen zance ina jin da mm, ke karanta adadin hausa da shi ta na hausa kan ba ba ala su je mai kamata a cikin lokaci abin da dai ke nufi da cin harshen zance ba na lallashi lallashi shi ne ba wai kuma ta gaba ka lallashi ka fara masa zance mai ko da zai ji daɗi irin da annabi da su yi yawanci ko zama mu faɗa mutum zancen da zai ji daɗi don saboda ya karɓi da shi ya zo da shi. to cikin faɗin zancen da annabi zai faɗa wanda yake mai daɗi kuɗin kuma abin da zai faɗa ba kai ba ne duk shi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam na wankan da da da da mutum ya wankan da ba kuma sai zai wankan sabulu ba ko ya kan sai da aula da ya wankan sabulu wanda mun ba masa wanka ba kuma ya kan zai da sallah da wannan wankan haka ya abin da ke wani alwalan wannan ne a da nan da yawa ai ya fito kan da masana da shi bude su fada amina a cikin amma na zama da da ya ce akwai cikin bukari idan kuma zuwa babu na'am eh ya halatta ko ba san da idan zuciya ba limin bai muri ya fita muri ba ko muri ya zama sai sa idan ka tsaya da kuma rasa kura zuwa wajen ki ka jama'a sana mu wannan da kan kana ganin an bar wuri a gaban ka wuce nan wanda ke fito ba wani da ya ce Thank you. 真的是的，要什么电价？现在也说，现在大家知道没有？现在大家。 صوت من ايه؟ حسن ليه؟ عزيز ba ta kwanja da shi ma ba hadisi ne ba wasu a wani shi na kallon al'aurata zai zama kan hukari ya ne irin wannan da ikon da ke ne marasa asali aka zo aka ranar mutum ina jin ka eh wannan tambayar an sha mun isa. uku da wuya ce an wata biyu ko uku bayan wannan tambayar ba ko nan ko aka na duk inda na ji ana yi isa. to mutanen mu da bukatun shi sai ku kudancin kasar nan ko Lagos ko a ba su kan shigar dogon ba su wanda da da aka sauki ba a tsawa idan lokacin sallah yayi menene hukuncin mutum da wanda ya samu damar yin sallah din nan ba a nan wurin abu guda biyu ya kamata mutanen mu su yi zuwa uku abu guda uku don ma da kyau na matsala abubuwa guda biyu sun shafi fasin da ke shiga wannan motoci abu na uku kuma ya shafi yan kasuwar mu abubuwa guda biyu da suke da alaƙa da fasinjoji idan kuna da yawa a cikin mota ke tunda ma da rubu suke zuwa su ɗauki mutane su tafi za mu iya ba su kwandishin aiki ba su tsari in ba su wasu dina zuwa da wani idan suka dina zuwa kafin mu mutu cikin rasu na san za mu amma sun yi su an taɓa yin wani shugaban da wani hukuma da zai yi kewaye ya kuma ramar da shekarar da aka ce suna da su wannan masu dogayen motocin ana zarihin suna shigo da waɗansu ababe da suka saba da karkasa shi tun da su cikin sabon da tun da ba da wasu sassun su ba sa zuwa kashe su karamin hukuma ba ta samun rajin da gobe sai don ba ta samun rajin da gobe aka sanya doka a tilasta musu su rinka zuwa kasha suna ɗaukar mutane kuma su rinka zuwa suna ɗaukewa don a karɓar domin na biyu kuma a zama suka shigo da a wannan lokaci sun suka yi balaga wai za su daina zuwa kano su yi cewa kano aka ce ku yi cewa kano kar ku ƙara zuwa su da kansu suka nemi sulhu su da kansu suka nemi sulhu ba mun tafi shekaru wadansu shi kuma ne baya to mu ne mutane mun wasan ciwon kanmu ba maza su zo su ɗauka da maza su zo su samu arzikin mu don ba zan ba su kwamishin ba mu da muke shiga motocin mutum dole ne waɗannan motoci tun da mun ne kuma kasu na akwai yankin addini in lokacin sallah ya yi aka je wani gari ba daji muka ci a tsaya ba a tsaya a yi sallah illa iya ka a ba da ka'ida a tsaya a yi sallah kuma ga mintunan da za a yi dole ko a yi haka ko mu gani shiga motocin ko gwamnati ya da ke motocin su ne su sai a dinga sako masa kalmar hukumar da wannan motocin kwasan da idan ka haɗa kansu za su wannan na biyu idan aka ɗauke ka aka fi zuwa a yi sallah in ka ba mu dama ka shiga da rawalaka kun lokacin sallah yayi kuma ka shiga da rawalaka har ana cikin sallah a har ana cikin mota idan mun lokacin sallah yayi za ka iya sallah, ka ko da a zaune kada ka tsaya ta ci sallah a lokacin da da wani cewa ba za ka yi kai kai alwala na ta ji da mana wannan fatawa sallah tana da alaka da al'amura guda biyu ayyukan sallah da su kushi da wani kudi da sujada da sauransu da kuma lokaci lokaci yana da muhimmanci kuma da maganar sarki matukar da lokaci ne wuce shi ba ka da sarki idan ka je kai tsarki za ka zo kai sallah da tsarki amma kuma lokaci ya fita in kai sallah a haka ba tsarki ka dace da lokaci sai ba ka da tsarki da to ga da ka ba lokaci ya fi komai muhimmanci a cikin sallah inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta sai shi yana da canji lokaci ba da canji sai yana da ake ko kuma in ta kawai to ba ka da mu kiyaye idan ka kaji aka ce tsayawa ana cikin tafiya zan yi sallata a lokacin sai sallar ka ta wanzu daidai da mai sallar tsoro ko daidai da mai sallar kan dabba inda duk dabba ta fuskanta da lokacin ka zama na rura ne ba za a tsaya ba ya kuma da lokacin ya fita shi ke naka ta da sallar kama wajen da Allahu akbar ka ci gaba da abin da jinka idan ka zo da kuyi Allahu akbar ka buka haka سمع الله لمن هدى ربنا لك الحمد انك سلم طيبا مباركا فيه وبارك عليك وعلى ربنا رضا Allahu akbar sujada ba wai irin gudun da nake akan kafar ka ko kan shi inda ke wanka amma za ka duka sama da duka da kai gurin ku da haka aka ba mutum ya kasu da kai wannan yayin kafa hakan da cikin matsayin suka kuma a daukin sa mahaifin da biyu haka za ka yi sun ka mataki na uku da nake wannan ya tafi yan kasuwa shi yan kasuwar mu ba su da kishi za su da yin wannan kamfanonin da irin wannan zanga-zangar motocin da kuɗi kuma ake samu da mu mun mu da shi baya a siyasa da tattalin arziki da komai da komai ko mun san ciwon mu ba aka ce kwanakin baya ga gwamnati sun fara ɗaukar fasin da fiye da ba ma yanki ba za a ba su fasin da ba na dawowa kawai dan mota ya kuma dan kudu ba sa son wani dan arewa ya tariya da cikin wannan business to dan girman Allah ba za mu kafa doka ba kai ka ka ko mana da duk ko kano har sai an zauna an yi da inna musulmi ba su fasila amma shi ke da shi ke babu wani muslim kawai shi ke nan mu zama dole yayin da mu ko ba wani kafa kuma da wani da sun kasuwa dan kasuwar mu da sun ciwon kasuwa da nan gwamnati mu haka har kuma talakawa muke kaya da duba mu da shugabanci in ka ga mutum na rigima neman aure shi da wani sai na aure sai ka aure ai ta bala'i ba wa kuma na fashi na da ajanda a rayuwa san kankanin da ka kama amma abin da ya shafa al'ummar ka da makomar ka a kasar ba ka san wani zafi ba wallahi da kamata yi jihar Borno da Yobe State da Jigawa da Bauchi da Kano da Zamfara da Sokoto suke waɗannan motocin kasar kara kako musu har sai an yi wata yarjejeniya idan kano layi ko borno express ko yankari express ko yobe layi suka je lagos da abatu ma za a ba su gurbi su rinka ɗauko ba su ne su kauna da kan dama za a ba su idan sun yi sun kuma za a ba su idan yin don fasin da suna da zafi ko su ji ta waɗancan ranar inda ba za a ba su da ba ko su ji ta mutum ne yan wanda yin da suna da lokacin sallah amma kar mu tsaya mana cewa ai larura sai ai larura sai ai larura sai mu kullu abin da muka yi mu faɗin ruwa amma mu yi iya kawo wani mutum ruwa ba ina ganin ya kamata daga cikin garin nan waɗanda suka zo da cikin jami'an gwamnati su fara ɗaukan wani mataki wallahi tallahi ba wa ɗauka wasu Allah ya tambaye su da kiyama Ina da iko a tsadiri su fara ɗaukan mataki ɗalibai su fara ɗaukan mataki yanzu ana kwaɗa kan su ba su zai da kuke faɗa ya wuta kuma wata kungiyar ku tana zuwa kusa na kollai ba su abokan adawa ba suna da kungiyar su ba su ne kuma majalisar da dama a garin ka su yake kontrolar dan abin da ke gudana a kasuwar garin ka ko kuma a garin ku ba ke ta ba duk wanda yake kudu ba za a ba shi rumfa ya sayar da wani abin shi ba musamman kasar inyamurai ko da yi shi shona da kai da gurin sama da wani hula da sana'o'i da wadanda da ma nuna mutu ya arhe na zan su da hula wanda ke ganin yake kawa amma a ba ta kanci kace ce irin wanda su za su samu a nan ko a Kano ko a Bauchi ko a Sokoto ko a Zamfara ba da ita ba ko mutanen mun na a kana da dan boko ba abin da suke yi sai kawai ka zama a ji ai ka ka ta lawa kana kallon ne aiki a duniya kana san tawa kana ka kama kai a wasu biyu turanci uku a kawai abin da suke amma wai kai wani abin da za ka ga al'ummar da masu su ji cewa kai wani kuma wani bangare ne za ka ba mai wannan tunanin wallahi da karamar hukuma kai kan mai dubu ne ta kone ta idan suke waɗannan motocin ka su kara ta komuna kai ta jiha ta ce motocin da ke karkashin gwamnati sun je lagos a hana su da sun je ba a hana su da sun je ina a hana su da duk motocin da ke kan sun dana su goma nan gudu sun dole su koma nan gurin dole a tsaya ta tona dole wallahi sai an ta tona mu ne muke da tunani da inda za mu hana kowane irin abu ya tafi a kasan nan in inda muna da kishi yadda muke da bukatar yadda kudu ke da bukatar mu bayar mu da bukatar kudu a kasan nan amma mun san ciwon kawo bane ko makomar mu abin da ke kudu mun fi ko ba haka ba kudin ma kuma a wani bangare ne ba dukkan kudancin kasan nan ba kudu maso gabas kuma suke da man fesu ko ba haka ba kudu maso yamma ba su da komai ta ke ba. lallai kan kowane da za ka samu profesa ko da kamar koma a kudu su ne jiki da mutum amma ba su da fesu ba su da kasar noma mu kuma nan muna da kasar noma muna da yiwaye muna da gulabe ana yin noma da zamana ana yin noman rani kasashen da aka banzantar da su waɗanda ba a noma su ba a cin more su sun wanda ake noma a arewa wurare masu su yi muna ne amma masu kuɗin mu ba ta so su yi investin ɗin da da kuɗin kuma a cikin wuraren su san mawa talakawa yake yi abin da suke zo idan suka wanda ya yi aikin wani shi ya sa kuɗin ta, sai wani banki a ingila ya ajiye duk bayan wata biyu ke ai zai wata kawo na lafiyar ta kariya ne a yi da aka ba su abinci turu zai ɗauko zuwa da kashi zaman guri ya ɗan wani kamfanin sa ya buga kayan da yana fita kawo karfe goma ya sa so karfe uku na rana wajen kai mu gani ribar da yake karɓa a wajen kai shi galibi ya kamata a mace wasu yi ɗan dastin ɗan kuɗin a nan gudun ba su shiya ba duk wani abu da shirme sai ga muna ciki abin da yake gaske ba za ka sami da ciki ba da sun mu da kanmu muka zo muka ce ba za muka dauka muka ba arna ga sun mun tare da mutane da jirgi wannan abu da dole sai mun lauma shi wallahi Allah ya dole da an gwamnati su lauma shi. da ko wani daga cikin majalisa na jiha dole ya kawo wannan tattaunawa ya kawo wannan motsi don a majalisa ta jiha hausa kusa mun dole kawo wannan dole lokaci fa yayi fa to dai mu lokaci yayi kar mu lati wallahi da rai kar mu lati kuma kar mu ji tsoro kuma ya ta so kace ku na rana ko da kan mu gani ba dai da ba wa jikin ki kan da ya kan mu tsoro shi inda sun kudin anan gurin babu siya ba duk wani abu da shirye zai zama ya abin da yake gaske ba za ka samu ba ba ga shi mu da kanmu muka zo muka ce ba za mu yi mulki kasan muka dauka muka ba arna ga shi mun ga da mutum da zai wanda na Allah gudu da sai yau ma ciki shi wallahi wallahi dole da ne an gwamnati su zama ciki shi idan ko da daga cikin ɗan majalisa na jiha dole ya kawo wannan tattauna ya kawo wannan motsin abin da ta jiha hausa kuma mun dole ya kawo tattauna rukuna dole lokaci fa yayi fa to ne mutai lokaci yayi karmi nafsi wallahi da rai karmi nafsi kuma karmi duk tsoro